Bakizi, uh, eh, izi sasoina abiatua dela. Bada basurdea, aseria, labekaz, urtsua, bada basauntza eta ere le jagondean, e, gero ez dakit geago. Lapina eta erbia. Ze izi mota ez hau zendu ziziek? Zuen Ahmarekin eta ere, uh, baden uh, lubua demix uh, badira uh, tiralark. Xuzirearekin eta kabanekin. Oianetan badira kabana amgiomdiak eta batzutan badira kabanetatik jenda euh, jendak erortzen dira eta hiltzen aldira. dira, Ordean ah. berda kaso eman. Nire aita eh, ahmarekin eta sakurrekin egiten du. Zeter Irlande. Sakurrak behar dira hartu amak edo bederatzi. Nire aita erar izian urtsuak bai. ditu karabana bat badu. Joan naiz uh, aserian eta bere lagun bat ginen biziki. Aseri, aseri izian? Bai. Behar duzu usako urtipi bat, luja botatzen duzu uh, siluaren barnen joiten da eta aseria uh, blokatua da eta sakura behar da Eta gero eh, behar duzu pela bat eta horre sartzen duzu pela hiltzeko burugi belean. Deitzen da luku dilapen. Eta hori anong nahi du, izan nahi? Zeren eta animaliak biziki maite ditut. Zeren eta utzi behar dira bizitzen? Baina biziki unak dira lere. <laughs> Ana ditut eta ere le chevrai, baxa untza ere. Nik pekada, dira mm. dut. Anime alea gure azute pitiek egin, abilak dira gurekin. Iztariek ba- ahmak badituzte, edo pasatzen aldu izi permisahma baten ukaiteko, uste usi ez dela pixkaba langero hori? Ba ez hiltzen aldira dira eta behar da biziki biziki kasu egin. Zeni duriko ze bada azterketa pasatzeko, ahma ukaiteko azterketa hortan? Jaiten zira, nun baint eh, eta gero badituzu basurdeak uh, eh, murruaren eh, kartoina batean, eta duzu. Jakin dola hartu ahma bat, eh, nola uh, Bada adin bat pasatzeko permi. Da, mm, berda, biziki biziki ikusin un joiten ez, da besan ez. Zuko tiratzen alta, lupatuko dugu. Ez abegi okera okan behar. Nire um, aitatxe be, berditu lunetak uh, ahmaren zet, mi barakin unda basurdea eta... Não. Zienegietan, amikuzeko berrietan, badea berririk. Bateren. Artuak bilduak. Lehen lertsunak pasatzen ari. Abai, ah, otza diten da. Um, goizuntan, otuan, eh, hor um, Berdugu ezari um, neguko jantziak hori piskabat kakin garria da. Zita gero atxaletan, beru dugu eta adio berua egunan otza. Adio handartza eta egunan eh, oia. Zeinen duzi bakantzetan? Bizik egon da, hola ez dugulan egiten. Eta huian ingoetan angira. Be ez bat emaita loiteak, bai. e, egun bat ez ameko joan gira. Goirat eta gero ebe seiak eta jetzitan eta zazpe antan nintzen. Eta biziki forman nintzen. Eta biziki loite madot ez nahiz bat ere forman. Ni amare eta jetzitan da jikitzen du gasi. Da du tan perdu. Denbora galtzea da. Ego eh? nahi dugu jostatuta dena. Eh? Bestena zartzen gira sobera fite.